Ռուսաստանը մշտապես աջակցել է այն քայլերին, որոնք ուղղված են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածության թուլացմանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը միակ հարթակն է, որտեղ ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը համագործակցում են։ Մարտակերտի շրջանում կան բոլոր պայմաններն այգեգործության զարգացման համար։ Հադրութի շրջանում իմի է վերվում աշնանացան հացահատիկայինների արդյունքները։ Մեկնարկել է երկրապահ կամավորականների միության ամենամյա ուխտագնացությունը դեպի Արցախ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության շտաբի պետն առաջարկել է ապրիլյան պատերազմի զոհերին հուղարկավորել գիշերային ժամերին։ Բարսելոնայում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չեն տուժել։ Լևոն Արոնյանը շարունակում է վստահ ելույթը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի առաջիկա նստաշրջանին Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին կարվի հայտարարություն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այժմ աշխատում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նպատակով հերթական գագաթնաժողովի կազմակերպման ուղղությամբ։ Այս մասին ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ավելացնելով, որ այդ ուղղությամբ համանախագահները հայտարարությամբ հանդես կգան սեպտեմբերի կեսերին։ Ռուսաստանը մշտապես աջակցել է այն քայլերին, որոնք ուղղված են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածության թուլացմանը։ Այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլերի անհրաժեշտությունը բազմիցս հայտարարել են համանախագահները։ Մեր կողմից անում ենք հնարավորը, որպեսզի կայունացնենք իրավիճակը, ստեղծենք պայմաններ բանակցային գործընթացի շարունակության համար, ուղղված հակամարտության կարգավորմանը։ Սեպտեմբերի կեսերի Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում այդ թեմայով կարվի համապատասխան հայտարարություն։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ Ռուսաստանում Ղարաբաղյան թեմային ցուցաբերվում է հատուկ ուշադրություն։ Այն մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների թվում է, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ընթացքում հնարավոր է քննարկվի երկու երկրների նախագահների հանդիպման կազմակերպման հարցը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով բնական է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման առումով ինչ որ համաձայնության հասնելու համար առաջին հերթին աշխատեն երկու երկրների արտգործնախարարները։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը սեպտեմբերի 2-րդ կեսին կհանդիպեն Նյու Յորքում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հայտարարությունները վկայում են ԱՄՆ-ի ակտիվացման մասին։ Այս մասին ասել է Modus Vivendi վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Նա նշել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը միակ հարթակն է, որտեղ ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը համագործակցում են։ Նա ընդգծել է, որ Հոգլանդի վերջին հայտարարություններից մեկում ասվում է, թե միջնորդները միայն միջնորդներ են, իսկ որոշումը կողմերինն է։ Մարտակերտի շրջանում այգեգործության զարգացման համար գրեթե բոլոր պայմանները կան։ Այս մասին նշել է գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը, համարելով տարածաշրջանը նպաստավոր ու հաշվի առնելով նաև բնակնի, բնակլիմայական պայմանները։ Նրա խոսքով նուրը շահութաբեր է, Քանի որ նույնիսկ նվազագույն դեպքի դեպքում այն ապահովում է մի քանի անգամ բարձր եկամտաբերություն։ Ըստ գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի շատ լուրջ տեղ է հատկացվելու այգեգործության զարգացմանը։ Նոր հայեցակարգը պատրաստ է, մնում է միայն հաստատվի, որտեղ ուշադրություն ենք դարձնելու պատրաստության, հատկապես նշելու թզի արքայախնձորի, տանձենու եւ խնձորի զարգացմանը, նշել է Արամ Մխոյանը եւ հավելել, որ միջինը 20-ից 25 տոննա բերքի դեպքում մի քանի տարի հետո փակվելու են եւ տեխնոլոգիական եւ կաթիլային համակարգի ծախսերը։ Հադրութի շրջանում իմի է վերվում աշնանացան հացահատիկայինների արդյունքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես նշեց Վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշինարարության օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանը Շրջանում ցանված 9612 հեկտար հացահատիկայի մշակաբույսերից ամբարվել է 23416 տոննա համախառն բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 24 ցենտներ։ Վերջերս հաջորդիչ շրջանում էր Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, որը հիմնականում անդրադարձավ ներքաղաքի արժեքներին եւ հետագա կատարող աշխատանքներին, առանձնապես ամառնահերկի աշխատանքներին։ Շրջանում կատարված է մոտ 2050 հեկտար հողային աշխատանքներ, ամառնահերկ, սկվարակային փոցք, Խոզանի երեսվար, որը ժամանակի առումով բավարար համարել չի կարելի, նշել բաժնի վարիչը։ Այդ աշխատանքները շատ է ձգձգվել։ Աշնանցանի զուգահեռ իրականացվում է նաև գառնանցյան մշակաբույսերից հաճարի հնդկացորենի Սիսերի բերքահավաքի աշխատանքները։ Մի շարք օգտագործողներ օգտելու բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության համար տրամադրող արտոնություններից երկար ժամանակ ինչ իրականացնում են պամիդորի, վարունգի, բադրիջանի, բոստանային կուլտուրաների բերքահավաքը։ Այժմ ամառներկի լուրջ աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակներ են։ Օգտագործները լծված են հենց այդ աշխատանքներին եւ գառնանացանի բերքահավաքին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 2008 թվականից Պաշտպանության եւ Կրթության, Գիտության, Սպորտի նախարարությունների համատեղ ծրագրի համաձայն Արցախում կազմակերպվում է ասպետ ռազմամարզական ճամբարը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ռազմամարզական ճամբարին մասնակցում են Արցախի, Հայաստանի, ինչպես նաև Սփյուռքի ավագ դպրոցի սաները։ Ավագ դպրոցի յուրաքանչյուր շրջանավարտ պետք է գիտակցի, որ զինվորական ծառայությունը պարտադիր է եւ ինքը պետք է ֆիզիկապես կոփված, մտավոր ու հոգեվոր ներուժով ունենա նվազագույն ռազմական գիտելիքներ ու ունակություններ։ Ռազմամարզական ճամբարը ամենից առաջ նպատակ ունի ավակ դպրոցի սաների մոտ զարգացնել ռազմական գիտելիքներն ու ունակությունները, ինչպես նաև նպաստել դպրոցներում նախնական զինվորական պատրաստության առարկայից ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում դրսևորելու եւ վարժելու գործին։ 10-րդ դասարանն ավարտած պատանիները գալիս են ճամփար։ Ճամփարում կատարելագործում են իրենց ողջ ուսումնական տարի նախնական զինվորական պատրաստության լրիվ ծրագիրը յուրացնելուց հետո իրենք արդեն որպես գործնական, այսքան արդեն իրանք կատարում են ասպետ ռազմամարզական ճամփարում։ Վարուժան Աղաջանյանը 2008 թվականից մասնակցում է ճամբարին սկզբում որպես դասակի հրամանատար, այս տարի արդեն որպես ճամբարի պետի տեղակալ։ Ասում է, որ առաջին օրերին ճամբարակիցները դժվարությամբ են հարմարվում բանակային կյանքի ռեժիմին, որ հաստատված է ճամբարում։ Ընդամենը 2-3 օր հետո ապագազինվորները պատրաստակամությամբ ու պատասխանատվության զգացումով են մոտենում ճամբարային առօրյային, որ հագեցած է զինվորական գործով։ 7.49 վենիկերում կատարում մարմնամարզություն, կատարում տարածքի մաքրություն, ննջասենյակների մաքրություն, ժամը 9:00-ին նախաճաշ, նախաճաշից հետո արդեն կատարում ենք տարբեր օրերում լինում են հրաձուկություն, տարբեր միջոցառումներ Ռազմամարզական ճամբարի ծրագիրը հագեցած է նաև Արցախի ազատամարտի պատմության դասընթացներով, տարբեր խաղերով, սպորտային միջոցառումներով տեղեկացնում է ճամբարի պետի տեղակալը։ 7:30-ից վերկաց առավոտյան լիցքային վարժություն, անկողինների հարդարում, լվացում, նախաճաշ, որից հետո սկսում են 4 ժամյա պարապմունքներ մինչև ճաշը։ Ճաշից հետո ճամփարականներին տալիս ենք հետճաշահանգիստ, հետճաշահանգիստից հետո ճամփարականներին մենք անում ենք հանգստյան գոտի։ Մեզ մոտ մոտակայքում կա պարտադիր ամեն օր ճաշից հետո տղաները իջնում են լողանալու հանգստյան գոտ։ Լինում են բազմազան միջոցառումներ թե սպորտային, թե ինտելեկտուալ, գրակում են Կալաշնիկովի ավտոմատից։ Իդեպ ճամբարակիցների համար կազմակերպվում են նաև էքսկուրսիաներ դեպի տեսարժան վայրեր։ Եվ Գանձասար, եւ Համարաս, Շուշի, Տիգրանակերտ, Նիկոլ Դումանի տուն թանգարան, Այս ամենի արդյունքում դպրոցի շրջանավարտը նախապատրաստված է զորակոչվում պաշտպանության բանակ, ասում է պաշտպանության բանակի կապիտանը ուսուցանում ենք ու նախապատրաստում ենք, որ เป զի իրենք դպրոցները ավարտելուց հետո շարունակեն իրենց ծառայությունը մեր զինված ուժերում։ Այս տարի ասպետ ռազմամարզական ճամբարին կմասնակցի 120 պատանի 4 հերթափոխով։ Բելլա Լալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մեկնարկել է ամենամյա երկրապահական ուխտագնացությունը դեպի Արցախ։ Այս մասին ասել է երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահի խորհրդական Վարդան Վարդանյանը։ Մեր պատվիրակության անդամներն այցելում են զորամասեր, մարտական հենակետեր, երկրապահներն ամեն տեղ հավաստիացնում են, որ իրենք դիրքապահ հայ զինվորի կողքին են։ Օգոստոսի 20-ից կենտրոնացված միջոցառումներ կանցկացվեն բոլոր վարչական շրջաններում, նշել է նա։ Երկրապահական ուխտագնացությունը կշարունակվի մինչև Արցախի անկախության օրը սեպտեմբերի 2-ը։ Կամ փաստեր, որոնք խոսում են այն մասին, որ Իսրայելը Ադրբեջանի կողմից մասնակցել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին։ Այս մասին ասել է վերլուծաբան Կարեն Վարդանյանը, հավելելով, որ Իսրայելում հասկանում են, Արցախյան հարցի շուրջ խնդիրները թեժանում են, եւ սեղանին կարող է դրվել նաեւ Իսրայելի կողմից ապրիլյան պատերազմին մասնակցելու հարցը։ Ոստի Մամուլով փորձում է մեղմացնել այդ հանգամանքը, ասելով, որ իսրայելական անօթաչու թերչող սարքեր արտադրող ընկերության երկու աշխատակիցներ հրաժարվել են Արցախի սահմանին կիրառել այն։ Իսրայելը հասկանում է, որ Ադրբեջանի կողմից այդքան խաղալը կարող է շատ լուրջ վնաս հասցնել։ Փորձում են մեղմել քաղաքական ռիսկերը, վտանգները, որոնք ունեցել են Ադրբեջանի հետ երկար սիրախաղի ժամանակ, նշել է Վերլուզաբանը։ Ես կարծում եմ այդ փորձարկել բառը ինքը շեղող բառ է, այդ թվում հենց նույն իսրայելական մեդիաների կողմից կիրառվող, իսրայելական անօթաչթրչող սարքերի մասնագետների կառավարմամբ Կիրովաբաթից իրականացնում է հետախուզություն Պարսկաստանի տարածքում եւ անօթաչթրչող սարքերը թռնում են Հայաստանի Արցախի վրայով, մտնում են Իրանի տարածք, Իրաքի Քրդստանի տարածք, պատտվում են եւ վերադառնում Գյանջը։ Փորձագետն ընդգծել է, որ ապրիլյան գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը համոզվել է, Ադրբեջանի սահմանից անօթաչու հարվածային գործիքները կիրառողները բավականին փորձառու են։ Ընդ որում, ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ կիրառվող զինտեխնիկայից որոշ մոդելներ նոր էին դուրս եկել արտադրության, եւ հնարավոր չէր կարճ ժամանակահատվածում այդքան արագ Ադրբեջանում սովորեին դրա կառավարումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցի հետ կապված ադրբեջանի քաղաքական մտքում, ինչպես նաև հասարակական տրամադրություններում վերջին շրջանում հետաքրքիր շեշտադրումներ են իհայտ եկել։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշանազարյանն այս բացահայտումներն է արել իր Ադրբեջանի հասարակությունը պահանջում է Ալիևից ընդունել պարտությունը հոդվածում։ Հոդվածում ներկայացվել է փաստաթուղթ որը Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդդին Սադիխովը հասցեագրել էր պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին դեռևս անցյալ տարվա ապրիլի 28-ին։ Զեկույցում նշվում է, որ 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինուժի անձնակազմի ընդհանուր կորուստները կազմել են 558 զոհված եւ 1293 վիրավոր զինծառայող։ Վիրավոր զինծառայողներից 58-ը գտնվում են ծայրահեղ ցանր վիճակում։ Զոհված 558 զինծառայողներից 52-ի անձը հնարավոր չէ նույնականացնել։ Ադրբեջանի բնակչության շրջանում զինված ուժերի հանդեպ բացասական քննադատությունները, բանակի անձնակազմի բարոյահոգեբանական ոգու հետագա անկումը եւ անձնակազմի խոճապային տրամադրությունները վերացնելու նպատակով Սադեխովն առաջարկում է զոհված զինծառայողների դիերի փոխանցումը չիրականացնել միաժամանակ նրանց մի մասի հուղարկավորության արարողությունները ծնողների հետ համաձայնեցնելով իրականացնել գիշերային ժամերին վերահսկողության ներքո։ Թուրքիայում ադրբեջանցիներ են ձերբակալվել, իսլամական պետության գրոհայիններ։ 5 մահապարտահաբեկիչների ոստիկանները ձերբակալել են Սիրիայի հետ սահմանին, որոնցից 3-ն ադրբեջանցիներ են։ Թուրքերին ցնցել է, որ ձերբակալվածների թվում նաև կանայք կան։ Թուրքիան այս տարվա երկրորդ կեսից ավելի սառը վերաբերմունք է ցույց տալիս երբեմնի եղբայրական Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այս տարվա ամռանը Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության հրապարակած փաստաթղթում ասվում է, որ ահաբեկչական գործունեության կասկածանքով երկրից Ադրբեջանի 252 քաղաքացի է արտաքսվել, իսկ եւս 1677-ի մուտքը Թուրքիա արգելվել է։ Ամռան վերջին Մերձավոր Արևելքում Մարդու իրավունքների միջազգային հանձնաժողովը հայտարարեց, որ մի շարք երկրների հատուկ ծառայություններ, որտեղ ներառված է նաև Ադրբեջանը, իրենց արևմտյան գործընկերների համար այլևս վստահելի չեն համարվում իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Նախնական տվյալներով Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով դժվարների շրջանում Հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից, վկայակոչելով Իսպանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 17-ին միկրոավտոբուսը մխրճվել էր մարդկանց բազմության մեջ Բարսելոնայի կենտրոնում։ Ոստիկանությունը տեղի ունեցածը համարում է ահաբեկչություն ու որոնում է վարորդին։ Վերջին տեղեկություններով 13 մարդ է զոհվել, վիրավորվել 56-ը։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպե 6-ին Բարսելոնայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման կապակցությամբ, որը տասնյակ անմեղ զոհերի եւ վիրավորների պատճառ է դարձել։ Վշտի ու կորստի այս ցաներ պահին իմ անկեղծ հավակցությունն ու զորակցությունն եմ հայտնում ձեզ Իսպանիայի բարեկամ ժողովրդին ու զոհվածների հարազատներին, մաղթելով ուժ ու ոգու արիություն, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապակինում, մասնավորապես ասված է Սերժ Սարգսյանից հավաքցական հերակրում։ Հայտնի է Հոլիվուդի парքի ծառուղում աշխարհահռչակ երգահան եւ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի պատվո աստղի բացման օրը այնտեղի կունենա օգոստոսի 24-ին։ Շանսոնիին նվիրված պատվո աստղը թվով 2618-րդ կդառնա։ Այն կտեղադրվի պատմական Paintage Թատրոնի մոտակայքում։ Աշխարի տարբեր բեմերում հանդես եկած 93-ամյա Շարլ Ազնավուրը հեղինակել ավելի քան 1200 երգ 8 լեզուներով։ Ֆրանսիայի Ֆրենկ Սինատրա անունով հայտնի ազնավուրը ստեղծագործական գործունեությունը ծավալում արդեն 8 տասնամյակ։ Թուրքիայի Կոնիա նահանգի Ակշեհիր քաղաքում մեկնարկել են տեղի հայկական եկեղեցու վերակառուցման աշխատանքները։ Ակշեհիրի քաղաքապետ Սալի Ակքայան հույսը հայտնել, որ Սուրբ Երորդություն եկեղեցու վերակառուցումը կնպաստի տեղի զբոսաշրջության ակտիվացմանը, Տեղական իշխանությունները նպատակ ունեն նաև վերակառուցել տեղի հայկական հին բաղնիքը։ Մարզասերների համար ԱՄՆ-ի Սենթ Լուիս քաղաքում մեկնարկած կայծակնային խաղի մրցաշարում ավարտվել է առաջին օրը։ 9 տուրից հետո Լևոն Արոնյանը վաստակել է 6.5 միավոր եւ արագ շախմատի մրցաշարի արդյունքի հետ միասին միավորների քանակը հասցրել 1 18.5-ի, ինչի շնորհիվ միանձնյա գլխավորում է Աղյուսակը։ Երկրորդ տեղում ընթացող ամերիկացիի Կարոնակամուրը նրանց իջում է 2 միավոր։ Ներդաշնակության Հայաստանի պատանեկան հավաքականի երկու անդամներ Արման Բալդիյանը եւ Լևոն Պողոսյանը պատրաստվում են հոկտեմբերի սկզբին Արգենտինայում կայանալիք աշխարհի պատանիների եւ երիտասարդների առաջնությանը։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 20, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան։ Տակություն։